Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару, як звычайна у панядзелак выпраўляемся наш пасар па беларускай сталіцы ў пошуках мінулагам у кампаніі са знанымі яе жыхарамі. Сёння свой маршрут прапануе мастак, дызайнер, музыкант, лідар гурта зніч Алесь Таболіч. Вітаю Алесь. Вітаю. Нагадаю, нагадаю для слухачоў калі маце пытанні ці пажадання на адрасалесе дасылайце смс на нумар 9705 паслуга праўда платная алесь сам ты нарадзіўся не ў мінску на гомельшчыне калі не правильно а, у мінск ты пераехаў у десятгадовым узросце так ну гэта был четверты ці пятый клас ось это школа інтэрнат по музыцы і уяленчаму мастацтву імя ахремчыка зараз гэта каледж каледж мастацтва э, на парке чулюскінцаў ну, дарэч про гэта і паразмаўляем ну да дзяцей у 10 у 11 год памятаеш гэта першае знаёмства з мінскім ну, я хацеў з'ехаць адразу калі мяне прывезлі сюды ну ты па-першае неяк э, было неутульна там что малы быў ось ад сяброў ад сваякоў звезлі бацькі сказалі тут будзеш вучыцца я як-то так прайшоўся по цёмным памятаю э, якраз такі вуліцам ось і завітаў у парк чалюскінцаў тады каля вось якраз такі інтэрната быў і мне як так сумна стала хацеў адразу з'ехаць назад. А на той час я якраз вучыўся і жыў у магілёве, таксама у спецыялізаванай школе па выяўленчаму мастацтву. Ну гэта было першае такое адчуванне. Вельмі шмат людзей, нейкае такое ўсё мітуснялось. Я думаю, што з-за гэтага я як ты так сябе адчуваў не вельмі зручна. А пасля я зразумеў, што Мск это і ёсць э, галоўнае моя, як кажуць мой здабытак у жыцці бо тут якраз такі рэалізаваў свае мары і ідэі смекрот ёсць звычайна пару пытанняў яны аднолькавыя для ўсіх гасцей адну з іх это што значыць быць меншуком у цябе ёсць некае тлумачэнне гэтаму што значыць быць меншуком гэта як ну па-першае як э, мне падаецца што меншуком э, не трэба быць а трэба якраз такі не То бок цікавы скон нарадзіцца ў мінску каб не мінчуку э, мне больш падаецца што мінчукі якраз такі якія нарадзіліся тут яны э, сябе не вельмі так і адчуваюць што э, яны штосьці могуць тут зрабіць ну на мой погляд там што калі чалавек прыїджае з правінцыі і пачынае тут рухацца імкнуцца здабыць нейкія веды і сябе рэалізаваць у гэтым жыцці ён заўсёды імкнецца якраз такі і пакінуць след тут а, з... у меня дарэчы не была ідэя застацца тут у мінску дзядзьку там і быць мінчуком але так э, лёс склаўся што вось я жаніўся на мінчанкі на лесе жывем не было перыяду адваёўвання месца пад сонцам не я ведаеш як там песня а гэта я гэта мінск мяне завуць мінскі моя прапіска мінскі мяне так <laughs> была так, такая я не памятаю там смешная такая Мінск, я і <laughs> меня такого ну, мне стаўлення такого не было что трэба вось як ведаеш зараз імкнуцца по застаться там э, жыць і працаваць якраз такі ў мінску а мне падаецца было такое жаданне просто ну сябе рэалізаваць вось гэта галоўнае і і сам ну, я ж кажу, що лёс так склався, што э, як то так адно за другое чаплялася і ну, застався тут. І быў час, калі я э, закончыў акадэмію і з'ехаў зноку там да бацькоў і працаваў паўгады э, займаўся муз музеем рэстаўрацыі і гэтак далей. Ну цікава было і пасля калі вярнуся зноўку як бы пачынаў з новага. Так что, ну, тут... Но ну, сегодня ты можешь назвать себя меньшиком? Сегодня так. Я думаю, и шмат кто ну, так меркует, потому что ну, я такой медийный человек, как и ты, дорогие. Вот. А ты сам хоть меньше? Нет. <laughs> Мне там будет интересно, как это Я так задумался. Ну, все правильно. Больше того, так само с Гомельщины. О, ну, уже соседи я не, просто недалёка не, не паглядзі ну, так ну, і калі ну казаць пра нейкія такія асобы і ў мастацтве і у музыцы там і акторы і гэтак далей яны вельмі шмат людзей якраз можа 90соткаў якраз такі якія з перыферыі сюды і прыехалі что ну той же самы там я не ведаю там варашкевич ігор з баранович там э, там там ну, я думаю, мастак там Алесь, Пушкин, ну, наверное, з Витебску, ці адкуль там. Не, ну, все приезжие такие, такие ну, знаковые люди. На мой погляд, это добро. Ну, зараз вернемся до того маршрута, который ты пропонував на сегодня. Я так обозначу это место, как поправка лишь то, место рок, метал, панк, тусовок. Угу і э, ну, прычым 90-х гадоў які ў мінску тады існавалі і я так разумею што ўсё пачалося ты сёння пра ты казаў з э, парку чалюскінцаў з балога кінотэатра вясёлка драўлянага так ну каль, просто ты казаў самыя такія значныя і падзеі і будынкі і маршруты якія звязаныя з э, жыццём так 90-х і ўвогуле жыццём маім а Э, чаму менавіта я абраў якраз такі першы будынак гэта кінотэатр, які, якога ўжо няма, на жаль, э, вясёлка, радуга такі. Э, ну, па-першае, тое, што з, са школы інтэрнат я заўсёды на фізкультуры мы бегалі вакол па парку Шлюскінца і глядзелі на гэты такі блакітны будынак вырызны. і чаму менавіта гэты будынак? Таму што там, першы першы канцэрт можна так сказаць паўнапраўны такі моцны канцэрт які мы зладзілі з гуртом знічі з паплечнікамі гэта было якраз такі ў гэтым клубе на жаль ён згарэў як, як мы пасля жартавалі што вось зніч выступіў зніч спалі яго <laughs> вось А так у прынцыпе і там э, мы хадзілі ў дзяцінстве ў гэты кінотэатр глядзелі нейкія там мульцікі ось а так у... у 90, 90, 90 гадах, працавал, так. Так. і ён працаваў і пасля ён стаў клубам ось там на той час э, праходзілі некалькі там э, мерапрыемстваў клуб ты маеш на ўзе ў кім сэнсе клуб клуб ну просто там гурты гралі там Вот. Клуб такой, рок, рок-клуб. Рок, рок, рок-клуб. И, и, в принципе, во всех таких э, кинотеатрах, э, той же «Партизан», там еще, ну, шмат. В основном так и проходило, что в 90-х годах э, давали в аренду, и, там, и гурты играли, концерты ладились. Э, ну, для меня вот «Веселка» — это некий такой, видишь, отбиток тех часов, и, до речи, есть и видео запіс э, гэтага выступу мы там на другім паверсе э, гралі а ўнізе там валацугі махалі гэтымі хайрамі ну прикольно было вось такая ж мы мы мы а хто гэта мы хто там збіраўся что там адбывалася акрамя э, канцэртаў э, і прагляду фільму ну <laughs> як сказаць я ж кажу что гэта суполка людзей суполка людзей? людзей ну в асноўных гэта нефармалы нефармалы гэта тыя ж самыя музыканты гэта тыя ж самыя мастакі гэта тыя ж самыя пісьменнікі э, ну, не ведаю як і акторы іх <laughs> было менш э, у гэтым сэнсе але уся вот нефармальная тусока яна як, як кажуць шукала сябе ў гэтых э, якраз такі імпрэзах канцэртах яны э, хадзілі тусаваліся і э, мне падаецца что гэта была такая знакавая падзея калі якраз таки збіраліся і а вось калі казаць про ты кажаш панки металісты там і гэтак далей яны якраз таки былі усе разам на той час не было таких груп людзей там адны слухаюць адно і тусуюцца самі па сабе другі тусуюцца усе ў асноўным хадзілі на адны і тыя ж канцэрты і на металічныя хадзілі на панкаўскія хадзілі разам нейкія акцыі такія фестывалі рабілі і вось вот сапраўды твойчаго сёння того чаго зараз няма так у нас здаецца ўсё ёсць інтэрнет і і радуе гэтак далей а тады нічога гэтага не было все шукалі якраз такі э, і вось прыпомніл тую падзею калі мы ўсё ж такі праз э, вот э, сустракаеш не э, увечары кого-нибудь з нефармалу ён кажа а ведаеце вось там там дзе-нибудь у три парасёнкі ці там э, будзе у касмаполітані ці рэзервацыі паразмаўляем таксама про гэта концерт таких-то таких-то гуртоў прыходзім там і все цалкам і разам бегалі зусе... так не было афіш не, не было. афішы там дарэчы афішы рис... Э, маляваліся якраз такі э, самі малявалі толькі друг пайшоў друг дзесьці 90 сёмым 98 годзе а вось пачатку 90-х гадоў гэта все рабілася э, ну вось малявалі там э, кааппіравалі так ну все в основном так рабілі э, як кажуць самі самі і касеты это таксама друкавалі ну прикольно было шконы быў час зробім зараз <laughs> паузу вернемся да прагулянкі праз некалькі хвілін а нумар для смс нагадаю 9705 а сёння шпацар па мінску 90-х ладзяць музыкант мастак дызайнер лідар гурта зніч алесь табулічны ну, ўсяк высветлілася пакуль песня гучала што акурат ну сёння 12 завтра 13 акурат 13 лютага 97 -го года адбыўся той самы першы так канцэр першы канцэрт гурта зніч у кінотэатры радуга у у парку чалюскінцаў але зараз нас на чарзе іншы кінотэатр кінотэатр кастрычнік дакладней то што вакол яго было адразу два аб'екты хацеў уключыць гэтую прагулянку за ну, кінотэатрам што гэта за аб'екты ну першы аб'ект гэта мастацкая вучэльня імя глебова якая якой на жаль няма вельмі файны быў будынак яшчэ ну, калі казаць пра мастакоў там столькі э, вялікіх дзеячаў мастацтва вучылася і выкладала то і дарэчы мы... я падкажу раптам нехто не арыентуецца гэта хмельніцкага 5 такі быў адрес ну, хмельніцкаго я не памятаю хмельніцкаго я ведаю што за кінотэатрам адразу у дварах там э, знаходзілася вучэльня і побач э, была яшчэ піўнуха но я не ведаю это будынкам назваць ну, не ну, не ну, хай будынак вось, там каля э, якраз такі там быў нейкі такі фонтанчик невялічкі і побач стаяла піўнуха мы там там Э, любили попить пивка. Ну, когда были вот ну, таких, можно сказать, больше дорослых, односных помеж собой. Вот. А на кон будинка вельмі файны там я памятаю ці трохпавярховы ён быў і э, калі казаць уже про музыку і знічваюсь тады на дзень прысвячэння ў студэнты першакурснікаў вучэльні мы ўпершыню тады і выступілі просто выступілі я ну, першы быў канцэрт канцэрт цалкам як канцэрт быў у шалюскінцаў а дагэтуль мы паспрабавалі <laughs> выступіць у вучэльні на гэта там что гэтым выступам назваць нельга бо на другой песне нас э, вырубили светло, сказали, что за некие такие мракобесия, эти что там кричала, там бегала завуч <laughs> по ущелью и всех разгоняла, сказала, что это такое металличное, это не за... слухать нельзя. Но это как бы первая спроба была в... с выступом. Ну, сам концерт вот, как раз таки 13 лютого 97 -го года. Я просто я вызначаю как афиша, там целком концерт такие ну, кайфовы быў Вось. а в ущельня мне вельмі падабалася тое что там э, па-перша вельмі шмат было сваякоў і спарната потому что пасля 9 класа э, вельмі шмат людзей выкідывалі с Ну, спарната ну хто не паспяваў ці за хуліганства нейкае яны ішлі вучыцца паступалі ў вучэльню Вось і мы сябравалі там паміж сабой хадзілі на дыскатэкі на прасвячэнні гэтыя на на гэтыя як кажуць э, выставы не выставы прагляды у прагляды называлася калі выставлялі адзнакі кого выкідывалі з вучальніці з парната кого пакідалі пасля, наступ... шли, пасля того як выкідывалі так разумею шлі вы у піўнуху ну, конечно шлі ў піўнуха куды яшчэ ісці ось і мне вельмі падабалася там тусавацца і і ну, гэта можна так сказаць такое э, так, так само значная такая і падзея была для нас усіх і для мастакоў і там і вельмі шмат прыходзіла яшчэ не толькі з э, парната нашага і з самі студэнты якраз такі э, вучыліся прыходзілі яшчэ з 26 ліцея гэта тады школа ці як каледж таксама называўся не памятаю ось і там я кажу вельмі файныя такія былі тусоўкі а піўнуха ну, ну такая ж была як усе піўнухі налівалі ў трохлітровыя банкі всякие такія памятаю прыносіш банку ця заліваюць піва на пеніца людзі п'юсь я не памятаю працавала ці на э, зімку ну па лету весну вот мы там сядзелі тусаваліся але вяртаючыся да э, непасрэдна самой вучэльні які некалі пісаў Сергей харыўскі калі яшчэ пачалі зносіць будынак э, глебаўкі маўляў мастацкае вучэнне была адным з наймацнейшых нацыянальных асяродкаў мінску і трэба сказаць што раней навучынцы змаглі адстаяць э, спрабавалі адстаяць гарадскі тэатр а глебаўку не змаглі адстаяць што час памяняўся ці што чаму вось чаму з'явілася магчымасць так проста ўзяць і Я вось э, дарэчы не разумею чаму менавіта вучэльню знеслі сам будынак э, каб ну я просто памятаю гэтыя часы яго рамонтавалі его адрамонтавалі уклалі вялікія грошы э, ось як у вас тут у прыгожыя ты навісныя паталкі як кажуць так ўсё там было і прыбіральні все ну кайф я не ведаю і праз год мне по падаецца просто ну ну камусьці гэта не спадабал я не ведаю что там стаіць зараз так таксама там падаецца нічога няма ці что-то пабудавалі але сам будынак ну я, мне падаецца гэта было не вельмі правильная фішка каб яго зносіць могли бы там поставить ну ці новую навучальнік якую-то там хотели зрабіць что-нибудь такое потому что сам будынак вельмі кайфовы был а ось, старажытны такі ось як тых сталінскіх таких не ведаю як ну, такі маналітны маналіт стаяў знеслі ну мне падаецца як это не вельмі добрая была фішка з, з, са зносам я не ведаю дарэчы зараз дзе вучыцца <laughs> самі з мастацкай вучэльнік мне пад... Э, мне как казалі что яны э, бегаюць по нейкіх універсітэтах ну, так, ну так дзесьці дзе, дзе, дзе працуюць вучацца але сам сэнс навошта ну гэта уже не до нас пытанне Вось але э, калі казаць цалкам про жыццё ось той творчай тусовкі это было вельмі файныя гады то Э, але акурат у э, гэты час э, такое одно з тусовачных месцаў з'яўляецца ці ці не, не першае тут паправіш калі што э, клуб у космополітен так ну першы э, гэта клуб космополітен і і яшчэ адзін паралельна можна назваць гэта клуб рэзервацыі ну, буде яго крыху пазней вернемся але вы туды космополітен что это было за месца дзе ён знаходзіўся э, хто там збіраўся в этом ну, могу адразу сказаць э, будынак застаўся але яго ре як кажуць реанімировали ага. гэта э, дом москва здаецца дом москвы дом москвы так ружовает э, вялікі будынак вось і там у, на першым паверсе э, был такі клуб космополитан і такі диджей лондон ці хлопец лондон якраз як таки у падаецца быў прычасцен да гэтага да гэтай падзеі я не памятаю ўсе ўсе дасканалыя гэтыя фішкі хто гэта ну, рэзервацыя дакладна дзеніс лондон быў дзеніс так але яны ж усе э, тусавались ці гэта быў як его ну да да не я кажуць я не памятаю усіх імён але сам сэнс у тым что <clears throat> гэта быў перш такі такія спробы рабіць альтэрнатыўную тусоўку і самае смешнае такое у э, э ўражанне э, что там праходзіла вот у касмаполіта не праходзіла ўсё і амаль что там э, кожную там четверг пятница субота ад э, рок-н-ролла панка металла все что заўгодна ось і туды бегалі людзі розных узростаў могли прыйсці больш такія дарослыя людзі могли прыйсці меншыя там по 15-16 год і Ось, ну і тусавались. Адзіна, што там у гэтым месцы не было такой разлікухі, просто от канцэрт. Ось, людзі там не маглі сябе набыць там піваць і там штосьці паесці і все... канцэртная пляцоўка так і там побач быў завод <laughs> дарэчы я не памятаю такой руіны завод на гэтым месцы пабудавалі ці гэтых гатэлей ці не гатэль ну, стаіць вялікі ну, гатэль Беларусь стаіць. так і вось на гэтым месцы падаецца было якраз такі каля гэтае месца і там вот это тусовкі таксама тусаваліся То бок пераходзілі з клуба у гэты на руіны, на руіны так. вось там сядзелі тусаваліся гулялі ось што казаць пра на бяды рэзервацыя гэта больш такі прыстойны і дарэчы можна сказаць самы першы прыстойны што ты можна прыстойна но ну, па-першае э, гэта сталока была ось яна выглядала больш прыстойна там что там былі столікі то, то, то месца дзе была сталоўка выглядала прыстойней чым дом Москвы конечно Чекай, а что тогда было в доме? На первом поверсе клуба Там просто был, а... была пляцовка такая, я памятую. Э, Як, ведаешь, э, в старых клубах, <laughs> у сельских клубах, где ну, так. стоять э, стулья вот так вот. Каля стен. Каля стен так. И дискач. Только там дискача не было, а был как раз таки рок-н-ролл. Ну, такая, ну, я не веду, ну, просто андеграунд, э, клуб космополитан А калі казаць про резервацию ну, там столова там тут уже столики стояли <laughs> А ось як раз таки у столовой у на бяды резервация ось там як раз таки все было больш подобно на клуб потому что яны заўсёды завешивали нейкіе расцяжачки рабілі святло провозили там ну кайфово было вот ну, я так разумею днем была столовка а увечары увечары как так клуб Што гэта студэнцкая сталоўка, калі не памыляюся. Студэнцкая стала. Да яна зараз здаецца зараз і засталася сталоўкай. Калі мне, ну, я вот праходзіў, памятаю, недавно бачу, што ходзяць туды едзяць штосьці. Я дарэчы хочу сходзіць паглядзець. Я кажуць, дэжавю такое зрабіць. Ось. І на ось на рэзервацыі гэта самы такой кайфовы клуб, таму што пра яго больш пісалі, Э, тады газеты выходзілі не міга напрыклад такая была газета пасля э, музыкальнай часопіс музыкальная газета ці так, так, так. газета не памятаю ну, музыкальная газета так, была, і так, тады так. афішы друкавалі э, нейкія там інтэрв'ю з тых і там фоткі выкладывалі з гэтых э, канцэртаў і всякихх тусовак і Ну, резервация гэта знакавая такая фішка. Больш, э, можна сказаць, паспяхова, чым касмапулітан. Табак за новай музыкай э, можна было акурат ісці ў резервацыю. Канешне, ну, резервацыя, я ж кажу, там і ахова была, всё, ну, кайф. Вот для мяне это, ну, адзін з такіх першых клубаў, у якіх можна было хадзіць. Ну, і недалёка ад вучэльні. Ну, Вот э, мы звучали не на пиво, а с пива на, на резервацию. А з резервацыі уже по домам. Зрэчы, заспамінаў Леонавольска про гэты клуб э, казаў, што імпрэзы ў рэзервацыі на самой справе нагадвалі сапраўдныя лондонскія акцыі. Ну, лондонскія ў Дбусі, я так разумею, э, это Лондон. Так, Дзеніс ну. Лондон. Ну. Э, маўляў, як паводзілі сябе слухачы на канцэртах, як гралі музыкі. Э, А як паводзілі сябе як паводзілі сябе слухачы Ну я яшчэ хацеў адзначыць то што у рэзервацыі э, можна сказаць упершыню пачалі прыязджаць зоркі э, не мясцовыя не беларускія а з розных э, краін это было была такая тусовка дзе з'язджаліся з Украіны з Росіі здаецца быў э, канцэрт калі не памыляюся э, всякихх таких аля там там першых зорак металла крабатары там я не памятаю назовы такія ось і там в прынцыпе заўсёды праходзіла такое мерапрыемства ну так значная падзея якраз для беларусі і чаму ён так і адзначаўся што самы лепшы клуб ну из з тады альтэрнатыўных клубаў то потому что э, калі параўноваць тым же э, космополитен э, космополитен ці три поросенки но ну, мы до их после да, дойдем так а, гэты гэты клуб быў все ж таки больш такі правільны больш такі ну як вот сучасны цивілізаваны так, так цивілізаваны умоўна потому что была і ахова был і фейс-контроль фейс-контроль зразумела что хто перапіў піва і он на вуліцу выкідывалі ось і ну там для тых як кажуць гадоў гэта было вельмі файная такая фішка А што за ўзнагароды былі ад дзеніса Лондона аж дырэктара клуба чырвоныя майткі нейкія ўгарох дыплом з агульнымі дзяўчатамі А это ён тады на той час всякие фішки рабіў я могу сказаць что ён не толькі рабіў э, канцэрты там дазвалял рабіць арганізатараў запрашал да удзел там праходзілі і ты ж самыя э, прысвячэнню студэнты Я могу адзначыць адно з іх это было выступ, напрыклад, э, таго ж драм экстазі вядомых гурта і прысвячэнню студэнты глебаўскай вучэльні. это было в резервацыі. Было так, таксама нейкі такія э, моцныя падзеі, як там э, дзескачы такія альтэрнатыўныя, дзе цалкам цэлую ноч гулялі, гудзелі, тусілі людзі. Ну, это кайф это я не ведаю это зараз калі кажаш про альтэрнатыўныя клубы то уже як так а ну там проходзіць гэта а ну там але гэта была такая значная падзея бо таких клубаў увогуле у беларусі і не было на той час это был один такі моцны які з'язджаліся з розных гарадоў не толькі з мінску з'язджаліся з гомеля там з барисавы гэтак далей целую там там тусовки стаялі каля ўвахода вас напрыклад калі канцэрт так ну прыклад скажу я памятаю прыходзілі у абед і уже толпы на гэтых на Чарга была чарга людзей так стаялі з піком э, там же такой... контроль так, за... не, ну, так за обеду можна так так не можна адчыняся за клуб у 6 ага. ось а людзі тусаваліся там у якраз такі такі леса не, не лесапарка як там э, алея ёсць і там на, на гэтых скамейках сядзелі у э люди піва. Піво ж тоді дозволено було, розумієш? Ну, так, та, та зараз ми так. О, як це піво можна було піти? Тоді піво пілі спокійно, аби тільки не горілку. Ось все. Ми зараз э, ненадовго вимушені перепинитися, але звернемося до клубних місць столиці, яких вже сьогодні нема, з яких тільки спомини засталися, праз некілька хвилин. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Пацар па тусовачным мінску 90-х працягваць у кампаніі з лідарам гуртазніч алесем табулічым зараз узгадаем кінотэатр вільнюс якога цяпер няма ну, будынак Не, будынак ёсць там есть зараз палац барацьбы імя мядзведзя что э, там адбывалася ты 90-е ну вось калі казаць про концерты концертами, а был лишь место тусовочные, как раз таки, где люди хотели набыть что то, что нельзя э, было в краме э, музыкцы где-нибудь набыть. Это диски, ну, тогда на тот час диск это было вельми файная фишка. Там, кассеты? Помню, кассеты и э, винилы. Винилы в основном. Ну и майки всякие. Это... Э, металікі сидзі і гэтак далей я вас памятаю металіку набыл як раз таки на гэтым клубе гэта назывался клуб э, а клуб там у суботу нядзелю туды з раніцы людзі з'язджаліся як раз таки все эти металісты панки гэтак далей і хадзілі як бы по таких э, як вот на ждановичах па рядах таких і і шукалі для сябе штосьці новае там а, то, гэта быў такі як скажем як э, кніжны кірмаш э, так, як кніжны кірмаш толькі там замест кніжнага кірмаша былі э, патлаты в касаваротах і гэтак далей людзі якія там продавалі ўсё што можа быць ну а ў асноўным там не тое что там купляли, продавали, больше тусовалисься, просто размаўлялі паміж сабою якія-то навінкі шукалі э, там вельмі шмат было на фейсбуку не было <laughs> Но, ну, там дарэчы для мяне было дзіўна збіраліся э, такія там монстры на той час у Э, метала як эксгуматор патаолоджі дэпатман там э, сапцікшыза такія гурты ось яны якраз такі там усе гэтыя лідары там вакалісты гітарысты яны чамусьці там якраз такі былі ось і на той час это было неяк так файна прыйсці напрыклад на той же вільнюс і паглядзець у жыўцом як як яны там стаяць что-то размаўляюць что ну я тады яшчэ малы был ось для мяне это было ну як-то так прикольно а там я не ведаю тусавался ці валасаты на той час лявон вольскім для мяне таксама я памятаю яшчэ тыя гады ён такі патлач патлач был ну мроя ось а але сам сэнс у тым што усе гэтыя якраз такі нефармальныя тусокі яны тусаваліся на клубе ось это клуб быў а Але ну, туды ўхожа быў э, любы не, ну, там... трэба было быць так бы мовіць сваім для того каб туды патра туды можна было так просто заходзіць Я не памятаю здаецца там какие э, нейкія капейкі каштавала увайсці туды там, за самоваход за ўваход так а, ну, я там так даволі нечасты быў гость але так ну я памятаю некалькі там запар разоў там разоў пять прыходзіў Ну я там шукаў просто для сябе нейкі там касеты что ну, і байки вот это всякие нашылки вот тады вельмі э, кайфово было нашивать на нейкі касуху нашивак вельмі шмат ну так, такая мода была ну прикольно там можно было знайсці менавіта у клубе у клубе так, клубе в сенсе у клубе кінотэ так, так ты заходзіла шукал там знаходзіл нашивки на той час э, вельмі было по Э, любимая музыка 90-х, конец 90-х, это дез метал гурты, всякие там Десайд, Дес, Панчинстейн, ну там вельми шмат, это Сепультура, э, ну и Металлика, само собой. Вот. И, и люди как раз таки себе набивали такие вот новые речи. Але уже 90-е еще можно было сказать, что это э, скрайно Минская. Ну яна ўскраіна і дарэчы калі, калі казаць пра тыя ж самыя тусовкі ну э, калі я уже пачаў пра канцэрты казаць то э, і канцэрты праходзілі некаторыя на ўскраінах напрыклад э, памятаю на зялёным лузе был нейкі э, месца дзе праходзілі канцэрты то ж самая ось не міга так зараз это банк ці што я не памятаю а тады на той час а вот адны з першых канцэртаў э, тэатр э, не моладзі а вось драма там ртбд ранее была вольная сцена э, беларускай драматургіі такі побач, э, маладзёжны тэатр альтэрнатыўны ты пра альтэрнатыўны альтэрнатыўны вось так. там э, як я памятаю э, з гурта септикшиза там э, працаваў нейкі ціхука рэжысёр і вось там вельмі шмат таксама праходзіла канцэртаў такіх ось яны і выступалі Так што усе тэатры кінотэатры в асноўным на той час і ДК э, працавалі якраз такі як пляцоўкі для канцэртаў Так што не толькі мы там кажам э, там у тыя якія рэзервацыя ці касмаполіаны і гэтак далей вядомыя але і просто пляцоўкі яны былі такім разе прапаную зазірнуць у адзін з ДК ДК <laughs> трактарнага заводы ну, нарэшце дабраліся <laughs> до... дабраліся да, трак э, гэты больш э, э, я туды мала хадзіл там што я ведал што там якраз такі больш выступалі гурты э, такого кшталту як панк ці рэгі Ось, ну там металла мала было Э, один ці два разы я памятаю толькі там Гстаур выступал даецца нейкі там годах але в асноўным там проходзіла такія непасрэдна гэты тры прачаці месціліся непасрэдным самім ДК тракторнага завода так это унізе там дзесьці ў такім падвальным памяшканні і Вось, і там яно праходзілі гэтыя канцэрты тусовкі як адміністрацыя ДК гэта я ведаю, я, я зараз так думаю калі там прыйсці ў ДК зараз да адміністрацыі сказаць а давайте мы зробім канцэрт хэві-метал мне падаецца у іх валасы ну, арендуеш ну, ну, а так, так каб что-то там зрабіць я не думаю что там ну я тады на той час это больш нейкая такая ну павольная была сістэма для арганізацыі там всякихх ірок тусовкі панк тусовкі канцэрта на, на дадзены момант у нас жа ж э, что э, ёсць клубы прыходзіш робіш і грай ну, гастролька зараз абавязкова патрэбна ну, для беларускіх гуртоў не гастролька не гастролька трэба але ну ты папярэджваеш толькі я ж яшчэ і арганізую гэтыя канцэрты і Вот. А так, в принципе, ну, было больш э, всякіх розных момантаў жыцці. Ну, мне падаецца, гэта вельмі істотная была падзея ў гэтых будынках, гэтых э, канцэртах, гэтых тусоўках дзеля таго, каб выраслі такія магнаты, можна так сказаць, сённяшняга часу, як рэактар ці рэпаблік, э, ці брюгі. Таксама няма ўжо. Ёсць, дарэчы. Ёсць клуб сам реактора нема. Ну, буду, а, нет, а буду, так, и я, там, я кажу, там, так, там, это, там, это же не реактор. Ну. ну, это не реактор, але там, называется, клуб есть, как мне казали. Так что, ну, все это добрая подея для того, как э, припомнить все э, старые годы. Але сам сенс в том, что тусовка развивалась, развивалась, развивалась и дошла до того, что у нас все-таки дякуючи тым тусовкам отбываются и зараз новыя тусовкі можна так сказаць Ну вось тыя тусовкі сёння сябруюць нейкім чынам Не мне падаецца што час усё ж такі канал ось э, людзі павырасталі э, тыя старыя якія яны уже сем'ямі іх уже такія же тусовкі <laughs> паз'яўляліся по 12 там 18 э, год ось вельмі шкада конечно что наша на наша тусовка э, уже не ходзіць на такія імпрэзы а уже моладзь по-іншаму успрымае э, концерт у нас в основном он сидят в інтэрнэце і слухаюць вот зараз сядзяць там о прыйшоў гэта табу лишь что он там яшчэ раскажа людям трэба у нас больше ну як сказать тусавацца я не думаю что тусавацца праз інтэрнет так і ці шукаць нейкія будынкі а просто шукаць атмасферу то кожны павінен знаходзіць гэтую атмасферу і все ж таки адчуваць э, сувязь пакаленняў так дзеля чаго гэтыя все і робяцца там канцэрты якіх старых таких маладых гуртоў дзеля таго каб все ж таки аб'ядноўваць наше грамадства ў нейкія супольнасць каб все ж таки одно другого ведалі они толькі разумееш ну, всего было і была некая прага э, нешта спазнаць нейкім чынам адбывалася на сталення становлення самастойная моладзь шукала ну, ось, тое што калі параўноўваць параўноўваць э, там мой час так я э, тады калі быў малады я не прагнул да таго што вось трэба адштурхнуць старое і зрабіць штосьці новае наадварот для сябе э, знайшоў э, старое я выйшаў дарэчы з рок тусовкі мне вельмі падабалася размаўляць з тым же лявоном вольскім э, вацюшкевіщем з э, палацам хаменкай я всіх іх ведаю і мы тусаваліся і кулінковіч і гэтак далей кулінковіч по-моу быў пэўны час цітуар дырэктарам ці кіментам быў у трох э, парасят можа быць я не я я вот сур'ёзна але сама тусовка рока ну тая еще 80-х на мяне як бы усклала нейкі такі э, добры адбітак і гэтая вот тусовка я яе не я кажу не прагнула ад яе адысці а наадварот я сю тусаваўся і прыйшоў у новую тусовку гэта больш такого нового часу так і вось на гэтых по э, э, гадах як кажуць нового часу і старога часу штосьці э, знайшоў для сябе новае ну таксама і ну калі спытацца напрыклад таго ж там кулінкоюча ці ведаеш ты там ён мяне старэйшы ці лявону войска ці ведаеш ты малого там табоішча он скажа конечно ведаю ну там і тусаваліся бухалі разам А калі казаць там напрыклад больш маладое пакаленне ці ведаеш ты там кулінковішча які там по 18-25 год скажет так хто гэта такі то біш вот это павінна быць э, э, любоў да старога каб разумець что такое новае но ну, это такая філасофія перапынемся <laughs> вернемся эфір праз некалькі хвілін у beside your fire. Thank you for your warm and plenty days. But now I've got to sail across an ocean blind. I won't see you till it's summertime again. Thank you for the wine upon my table. Good company to you, a glass I raise. Thank you to my brothers, every one of you. I'll see you when it's summertime again. The wind grows cold and shutters steal the evening. And every minute shorter, every single day. I close my eyes and slip inside a winter's dream. I won't come out till it's summertime again. Again. again. All and on the truth, I feel like some kind of battlefield we're on. fighting through some civil war. You bring it to my door, friend, I'm gone. Yes, I'm gone. Go out to the city, keep it working. Look out for the new moon through the haze. Seasons pass away just like the hurting does. I will see you when it's summertime again. Yes, I'll see you when it's summertime again. I'll see you when it's summertime мінская брукаванка э гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў экскурсію па сваім мінску 90 сёння ладзіць дызайнер мастак музыкант лідар гуртам знніч алесь таболіч ёсць яшчэ некалькі месцаў таких знакаў для 90-х гадоў э, куды хочацца яшчэ завітаць гэта кастрычніцкая плошча палац прафсаюзаў я правда не ведаю что там адбывалася так просто мелька ты мне сказал по телефоне ну, я не про палац сам казаў палац прафсаюз я не думаю что такі для мяне был істотны... навазе можа э, я побач э, дом офіцераў там калі на 90-х годах там дарэчы было э, цоя такая по Сцена. Сцена, так. Профсоюзы просто місце знаходження. Ёсць э, там такое знакавае месца, як прыбіральня да? <laughs> у ну, самім гэтым э, каля тэатра Янкі так, Палы. Так, так, ну, гэта, гэта называлася панікока. Вось Чаму гэта месца для мяне таксама вельмі знакавае, там што там ось з усяго горада з'язджалася вся моладзь. Вось яны сядалі каля гэтага э, з гусём лепчыка гусём так і сидзелі там тасаваліся знаёміліся дарэчы вельмі шмат людзей знаёмілася там ось і э, гэта э, месца можна вызначыць тым што там знаходзіліся усе ад металістаў панкавы гэта ось якраз такі тусовачнае месца як называется open-air для ўсіх нефармалаў і Вось, пасля гэтае месца пераехала на залейку ці алею э, то ўжо калі пабудавалі побач з кастрычніцкай э, але саму саму якраз такі э, вызначаемае такое месца 90-х это было якраз такі панікока і там вельмі шмат я вас якраз такі сам пазнаёмился з і з музыкамі з мастакамі тых часоў вось ну кайфова і Чом, чим яно вызнач... вызначылася якраз такі як э, для мяне ну тым што э, у тусоўку праз панікоўку я якраз такі прыйшоў это то бок, э, то бок без панікоўкі тусоўку немагчыма прыйсці ну просто мы з сябрамі это наша там супольнасць парнатаўская тусавалася там з мастакамі але калі мы от выходзілі я кажаце у людзі прыходзілі туды там знаёміліся якраз такі з іншай там тусовкі розных там і РТІ і там і гэтак далей ну розных фармацый людзей ну, і, і разам якраз такі тусаваліся і хадзілі на канцэрты пасля азнаёміліся Ну это да як кажуць вот як інтэрнэт для людзей які там сацыяльных сеціва сядзяць вот это у нас сацыяльная сеціва называлася панікоўка якая пасля пайшла як сетка на мастакі художнікі называлася і на залейку на алейку на ну, пасля на Феликса і гэтак далей это уже інш, іншая гісторыя іншых гадоў але калі казаць пра тыя гады які мы сёння ўзгадвалі все згадаўшы пэўныя месцы зірнуўшы ну, скажем так зверху на іх uh -huh. якім было твоё юнацтва дурное, 90 дурное абезбашанае мастацкае ну, як ва ўсіх як кажуць творчых людзей то У творчих людей все по творчеству называется. Ну, не может быть просто кайфово без неких таких подей. Ну, тусовались и тусовались. Что -то... Ну, а у тебя, как у нас, то же самое было. Поступить в академию, там, обезбашенно надо гулять. Это как... Э, ты будовал самого себе про эти тусовки. Ты будовал эти будинки и эти клау кирпичики один до одного про эти места просто гэта ну можна так сказаць частка жыцця якое паўплывала на развіццё асобы так такавой і частка жыцця як на дадзены момант э, мне дапамагае разбірацца у сваім я кажуць сённяшнім часе ну, власна кажучы мы прыйшлі фінальную кропку сённяшняга маршруту але напрыканцы маліце некалькі караценькіх пытанняў яны ўжо не тычыцца непасрэдна маршруту чым пахне твой мінск альбо якую асаці... з чым з якім пахам асацыюецца мінск ну мінск я ж кажу что будаваўся не толькі мінчанамі а якраз такі людзьмі якія сюды приехалхалі з перыферіі і мне падаецца что эм, калі казаць пра мінск такі які ён я бачу яго э, яго будуюць цалкам уся краіна <laughs> так і творчыя дасягненні як і ў мастацтве так і у музыцы гэтак далей робіцца цалкам усімі людзьмі якія хацелі чагосьці дабіцца у беларусі і дабіліся Вось я думаю что это уже гісторыя не будынкі і як кажуць вуліцы гэта тое што уже будуць пісаць ўжо э, журналісты у сваіх аповедах а колер мінска для колер ён не шэры ён якраз взяў что потому что напрыклад э, калі паехаць у э, нейкі там ну на той час у 90-е гады я памятаю гомель заезжаў для мяне гэта было ну реально нейкая незразумелая фішка шэры горад але адтуль выйшлі такія кайфовыя гурты як тт-34 год стаўры і так далей і там людзі імкнуліся якраз такі ў мінск ось а мінск э, ён якраз такі вельмі такі ну калі казаць ён на мой погляд больш чырвоны чаму не ведаю там што можа быць як агонь гарыць пылае то дзесьці патухае зноў запальваецца ось ну такі жывы жывы якраз такі жывы огонь ось это мінск ну, ты так будзем развітвацца але дзяку тебе за гэтую экскурсію нагада што сёння узгадвалі э, тусовачныя скажем месцы 90-х гадоў разам з мастаком дызайнерам музыкантам лідарам гурта зніч алесем таболічым miss a beat. When you look at me.